Tā ir sadziedēšana. Trīs vienkāršas lietas – patiesība, piedošana un sevis mīlestība. Ar šīm trīs lietām var sadziedēt visu pasauli. Tad tā vairs nebūs psihiatriskā slimnīca. Tā mums sevi dziedēt mācīja Jēzus, bet ne viņš vienīgais mācīja mums kļūt veseliem. To darīja Buda, to darīja Krišņa. Daudzi skolotāji deva mums šīs trīs atslēgas – Visapkārt pasaulē no Japānas līdz Meksikai, Peru, Ēģiptei un Grieķijai cilvēki tapa dziedināti. Viņi saprata, ka slimība ir cilvēka prātā un izmantoja šīs trīs atslēgas – patiesību, piedošanu un sevis mīlestību. Mūsu prāts ir slims, bet mēs esam atraduši zāles. Mums vairs nav jācieš, jo mēs apzināmies, ka prāts ir slims, ka emocionālais ķermenis ir ievainots, un mēs varam izveseļoties – Iedomājies, ja visi cilvēki kļūtu patiesi pret sevi, sāktu piedot un mīlēt, tad viņi vairs nebūtu egoistiski, viņi spētu dot un saņemt un vairs netiesātu cits citu. Tenkošanai būtu pienācis gals, un emocionālā inde vienkārši izšķīstu. Tas būtu pilnīgi citāds planētas sapnis. Tas vairs neizskatās pēc planētas zeme. Tā ir Jēzus sludinātā paradīze zemes virsū, Budas nirvāna un Mūzus apsolītā zeme. Tā ir vieta, kur katrs var dzīvot mīlestībām, jo viss rodas no mīlestības. Mēs izvēlamies mīlēt. Lai kā tu sauktu jauno sapni, tas vēl joprojām ir sapnis, tikpat īsts un tikpat neīsts kā sapnis par elli. Bet nu, tu vari izvēlēties, kurā sapnī gribi dzīvot. Nu, tu zini, kā sevi dziedināt, kā tu rīkosies.